Correct. When we say divine providence, pwede nating sabihin lang paano tayo, paano nagpo-provide si Lord sa araw-araw na pangangailangan natin. And paano din tayo tinawag ni Lord. Pakakipindot niya next slide na. And, have you ever asked this question sa mga sarili ninyo? Paano ako napunta sa tagpuan? Dahil sa iyo. What are the chances na mapupunta kayo dito? Dahil sa iyo. Dahil sa iyo nagbigay ako ng konting history about paano namin nakuha itong place. So, hindi ko alam kung nakwento ko na sa kanila. Paano ako napunta bigla sa music team? Yung spirit yun ah. na circle, no? Parang na mag-gitara, sige, tugtog ka. <laughs> And then, paano ako yung naging team captain? Diba? Guys, paano? Paano nangyari mga bagay na yun? And you know what? mapapaisip ka lang din talaga, paano ako nakikilos yung Panginoon sa buhay natin? Kasi yung mga bagay na to, hindi natin alam eh, paano nangyari, bigla na lang, boom. Tuwing Sunday, meron akong ganap sa buhay. Tuwing Sabado, lagi na kami pinupuntahang ibang bahay. Diba? Tuwing Sabado, tuwing hapon, lagi kami paos kasi tataas ng kanta, hirap kumalo, sakit sa kamay ng gitara. <laughs> Diba? Mga ganong ano, realization. Ano nangyari mga ngayon? you know what, kahit kami minsan, napapaisip ko na paano kami pinagpala ng Panginoon Diyos, kung paano din kami nakapunta sa lugar na to. Ito tayo dito story, kung paano namin nahanap yung lugar na to. Um, before kami napunta dito, nasa loob talaga kami ng Villa Isabel. Doon kami sa safe na namin, safe zone namin. Ano lang siya, uh, magandang bahay. Actually, maganda naman siya yung bahay. Maganda yung bahay. At pero ang kasya lang doon is, kung nakikita niyo yung original na kami, sakto lang kami doon kung wala pa kayong mga yun, sakto lang kami doon. Kumbaga, sisiksikin na kami doon. Pero okay sa amin yung place. Tsaka mura. Kung pa namin 6K ba? Diba? 6K? 6, 5-5? Ang lakas kasi ng tawa nito ni Wai. 6K dapat yung bar. Tinawaran niya ng tinawaran. 5-5. Up and down din siya. 2-5 So, 3. Hmm? 3K lang. 3 to 3K lang. Ah. Talaga? Oo. Pero yung up and down siya, ah. na tiles, yung up, yung down, maganda yung ano. Tapos yung taas niya, uh, tiles talaga. Kung nakita niyo yung bahay nila ko yun, siguro palitin niyo na ng konti. Ganun din, yung tanong ano taas. And then, <clears throat> naalala ko, that time, ako, ako lang din yung magpipage. Eh, nakalimutan ko yung clicker ko. Alam niyo yung clicker naman, pag nagpa-powerpoint, kahit na ako sa school. Lagi kasi nasa school yun. Hindi ako kampante na may taga-pindot ako, gusto kong mag-click So, tagal ko naman, ano, nabiyahe lagi dito, naka-e-bike. Siguro, mahigit one na a half year na ako dito. Pero nung kinuha ko yung clicker sa school, mula sa loob ng subdivision, punta ako dito. Pansin ko to lugar na to. Okay to, parang araw-araw ako duma dumadaan dito. Pero ngayon lang ako, ngayon lang parang doon lang yung time na yun, nabigyan sa akin ng pansin ng may place na laging abandonado, which is ito. Then, bago ako pumunta doon, bago ako bumalik, kahit on preach, tinanong ko muna, sino may-ari nito? Which is dito ako nagtanong. Right, right after the service, after namin, nag-usap-usap ko yung Mingin ko yan, Tol, may place dito, tingnan natin kahit ano. Then that time lang then immediately, ang dami nag-ganap that day, kung kukunin ba natin o hindi, dami mga negative and positive na napag-usapan namin tatlo kasama pa rin sila Kuya Eric nyo uh, ah, namin namin napag-usapan kasi namin pros and cons lalo na sa pera si mahal ng place wala kaming pera talaga pero pag-isipan namin ano ba talaga yung pinaka-purpose ng ministry namin So that time, nung nasa loob subdivision, hirap pagdala ng student. Imagine yung pap alam niyo yung pagpapunta kay Lakuya, di ba? Parang ganun lang din yung lalakarin niyo pag pumasok kayo dyan. Lakad pa ganun pa, uwi, ganun ulit ang init, di ba? So parang hindi siya ideal sa mga students. So instead, of students, dadali namin doon. Mas okay na kami na lang nilalapit sa mga students. Hindi pa sa inyo, taga dito lang, eh, yung dalawang yun, no? Santa Maria ka lang din ba? Hindi, hindi, di ba? So yun, ang lapit sa inyo, one right away, pagkababa, yun yung church, kasing doon. Eh, nag-isip naman, sige, risk natin to. Wala tayong pera para gawin natin. Ubus talaga, no? Ubus yaman namin. So, <clears throat> but that time naman na kinuha namin yung place nito, as I tell you, lagi, na pinapost sa ano. Since nung kinuha namin yung place nito, dami sa, may mga nawala sa amin. But, financially speaking, And by the providence of God, never sa amin upulang ang Panginoon. Never. Parang never kami pinabayaan, never kami nagutom ni White. Ewan ko kailan ko niya. <laughs> Pero mas mayaman kasi si Kuya sa amin. <laughs> Ah. Since tumalang mas pinakamayaman sa amin, si Kuya yung pinakamayaman sa amin mas malaking dollars kasi sinusweldo niyan eh. Kaya nasulat sa akin. But the point is, kapaisip <clears throat> ako, paano kami nagkaroon ng ganyan, mga sacrifices na Kasi hindi namin mabili mga ganyan. Umating na lang sa point na, i-release namin yung money namin for the Lord. Then, ito tayo ngayon. Dito tayo ngayon sa tatuan. We are worshiping together yung ating Panginoon Diyos. And meron din akong isang <clears throat> character sa Bible na pwede natin pag-usapan yan. Pakiclick na ulit sa'yo we're gonna ano talk about isang king na nagngangalan Josiah. At ang ganda ng story na parang yung pinaka-main question, paano nagkaroon ng mabuting hari ang Israel na gaya ni ay, puro pa ako type of error. Eh. Ginagawa ko yun, alas stress na madaling araw. Anak ko kasi ayaw matulog. <laughs> paano nagkaroon ng mabuting hari ang Israel na gaya ni Josiah? to cut the story short kasi sa ano na to, after, kung kilala nyo, narinig nyo yung pangalan King David, isa siya sa pinakamabuting hari ng Israel after God own start. Kung Kumbaga talagang si David yung siya makapagsasabing I am a friend of God. Nagmamahalan talaga sila ni Lord. And then after niya, yung anak niya, I think never niya mention sa Bible na kapareho niya ng status kung ano yung relationship ni David tsaka ni God. Ganun din yung relationship ni Solomon at ni God. Walang nasabi ba niya? siguro pinakamaganda lang, never nagkaroon ng bahid ng dugo yung kami ni Solomon because wala siyang naranasang war. So, valid siya na magtayo ng temple. But other than that, after kasi ni Solomon, sumunod na lahi niya, patak na yung kingdom ng Israel na hati sa dalawa. And after ng division na yun, sunod-sunod na, puro masasamahan yung nabigay sa kanila. At si Josiah, biglang nag-exist. Actually, tatlo lang masasabi natin. Hari, sa Bible, na ano nasabi, after God's own heart, o sumunod sa lakad ng Diyos. David, si Josiah, eh, si Hezekiah. Pero next ang ating pag-aralan si Hezekiah. Parang ganda ng story nito. Pagpindot ng next, na, sa mundo kasi ni Hezekiah, um, divided kingdom sila, siya yung hari ng Juda, Juda, at ito yung kanyang mga pressure na kinakarap, which is the outside pressure merong invasion ng Great Sea yan. Um, pakipindot mo ngayon FCA. Ito yung masasabi nating fertile crescent. Baka ibalik muna. Back, back, back. Yan. Pag sinabing fertile crescent tissue, then forward ulit. Ayan. Yung nakikita nyo, uh, ah, ito, naka-green na yan, yun yung fertile crescent. Importante yan sa nation of Israel during that time. At doon may existing na dominant kingdom that time, they were invaded by the European country, which is, pag sinabi natin Europe, medyo dito pa yan, labas pa ng mapa na yan, they were invaded that time. At ang nation of Israel, tingin nyo, nasan lang sila dyan? Idea. Nation of Israel is around here. Kahit yung bansang Israel, nakita nyo na sa mapa natin yung Luzon, divided by five. Yung one-fifth nun, yun lang yung Israel. Well, late nila, no? Parang sabihin mo lang 35 times ng Metro Manila. Eh, Metro Manila, maliit lang din. Eh. Laki ng Cavite, laki ng Cavite. Para sabihin mo na lang, Region 4A, parang ganun lang kalaki. Ganun siya kaliit. Pero it's a nation. At surrounded sila ng isang malalaking mga bansa. Ayan! Malaking bansa, ayan. Kaya nakikita ninyo yung war sa Israel, sa Gaza. Imagine, na nakakasabay sila, late nila para nakakasabay sila. Then balik mga balik na anak. Ayan. Um, during that time, ang dominant na power is Assyria. Ngayon kasi ang dominant power ng country, sabihin na natin America. Pero that time, Assyria, at uh, medyo pabagsak na yung ano, country na yun that time. And then, may bagong uusbong na mga country like Median Empire and the Babylonian Empire. Now, What does it mean na may mga outside pressure? Since hindi sila yung dominant country that time, hindi sila yung pinakamalakas na country, basically bully sila. To think na divided kingdom pa sila. Hindi sila magkasundo. Alam niyo yun, one-fifth na nga lang sila ng Luzon, na-divide pa sila. Imagine that, di ba? May sariling hari yung North at South. Isipin nyo lang, parang may sariling hari yung Luzon at Visayas. Parang ganun yung nangyari. So hindi sa hindi talaga sila okay physically. But napapisip ko rin, ang daming pressure, outside pressure na. Pero that time, na surrounded pa rin sila ng iba't ibang nations na may iba't ibang Diyos din. Pero si Josiah, binigay sa kanila ni Lord na isang mabuting hari. Next. Uh, next tayo, meron din naman mga inner pressure. Eh, nakakatawa dito, si Josiah is galing siya sa isang ungodly family. Pag sinabi natin ungodly family, hindi makadiyos na pamilya. Now, let me open if you have your Bible up gaya ko. Pagdating sa history ni Josiah sa 2 Kings chapter 21 or if Tagalog yung Bible yun, yung mga hari, ikalawang mga hari, chapter 21. His grandfather Manasseh, sabi, pagkakadescribe ng Bible sa kanya, did evil in the sight of the Lord dito sa Bible app ko, Tagalog, si Manasseh ay labindalawang taong gulang, 12 years old, nang maging hari ng Huda. <laughs> Nagari siya sa Jerusalem ng, sa loob ng 55 taon, 55 years. Ang kanyang ina ay si Katsiba. Hindi rin siya naging kalugod-lugod kay Yahweh sapagkat tinularan niya ang mga kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalayas niya para sa mga Israeli. Basically, minana niya lang din. Ang grandfather niya basically makademonyo. Yun na lang. And then namatay itong si Manasseh, sumunod naman si Amon. According naman sa pagkakadescribe ng Bible kay Amon, ayan, si Amon naman, which is tatay ni Josiah, naging hari ng siya ay dalawang taong gulang. Dalawang, dalawang, dalawang taong gulang. And then pagkakadescribe din sa kanya, Katulad ng kanyang amang si Manases, ginawa ni Amo ng mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Basically, si ang tatay ni Josiah na si Manasseh at si Amon parehong walang kinikilalang matinding Diyos. Hindi sila sumasamba kay Yahweh. Mapapaisip ka. Si Josiah galing sa isang hindi makadiyos na pamilya but nung pinanganak siya, pakipindot nga, hmm? pinanganak siya. At that time, that age, ng 8-year-old, naging hari siya. Pero, kakadescribe sa kanya ng Bible, he did what was right in the eyes of the Lord and followed the ways of his father, David. Napapaisip ka, since pinag-uusapan natin is divine providence and calling, paano nangyari na after ng dalawang mag-ama at maglolo, yung parehong masama, bigla may dumating na mabuti. Di ba? Ito ang papaisip eh, kumilos sigurado si Lord para sa bansang ito. Kumilos ang Panginoon para sa bansang Israel. At they provided a king kung saan makakatanggaw, makakaranas ulit ng isang righteous king ang bansang Israel. And Napakipigod ulit yung next slide. In the eighth year of his reign, according sa description naman ng Second Chronicles, in the eighth year of his reign, while he was still young, he began to seek the God of his father David. Kuro, naging hari siya, 8-year-old, then in the 8th year of his reign. So, plus 8 lang yan. He was 16. Ilang taon kayo ngayon? 15? 14? So, let's say 15. Iba 16 he began to seek the God of his father David. At that very young age, pwede nating sabihin na the same age as you. Yun nga lang hari siya. Pero di ba, the more na mas may power ka, the more na mas may money ka, the more na mas proud ka na maging masama. Kasi may capability ka eh. Financially, di ba? Mas kaya mong bumili ng ganito, ganyan, and etc. Pero ito, instead of using his money for the evil, kasi that time, para mas maging masama ka, gamit yung pera, patayo ka ng revolta pa ng ibang Diyos. At din niya ginawa yun. Eh. At the very age of 16, he chose to follow God. Siya mismo yung gumawa ng paraan para isip niya si Lord. And in the 12th year, he began to purge Judah and Jerusalem of high places, Asherah poles, and idols. So, 8 uh, plus 12, so nung 20 years old siya, saka siya nag-decision, sige, sirain natin lahat ng mga rebulto ng Diyos Diyosa at sa paligid natin. Lahat ng mga Diyos Diyosa na rebulto sa Buddha, lahat ng mga worshippers nila, patayin natin. Lahat ng mga namatay ng um, worshippers ng ibang Diyos, so kaya ninyo, um, sulugin nyo ulit, tapos itapon nyo yung sa kung saan. Yung mga Diyos Diyosa nila, sinunog. Yung mga abot, tinapon din sa kung saan, sa libingan ng mga, ng mga worshippers nila. Para lang nasabi niya na babalik ako sa tamang Diyos na pinagmulan ko. Now, the point of the lesson here is, hindi ko na babanggitin kung paano nagkaroon ng maganda. May maganda kasi nangyari sa buhay niya. But, since ang pinaka-topic ko lang is paano nangyari na si Lord, na si Lord nag providing sa mabuting hari kahit na nanggaling sa masamang pamilya na angkat si Josiah. You can relate on that. No? Maybe you're not in the very good family. And maybe you're not in the um, surroundings kung saan pa napapalibutan kayo ng mga Christians. Because after this, di ba, uuwi kayo sa kanya-kanyang pamilya ninyo and you don't know kung sino-sino doon yung mga medyo kapareho na ninyo ng mindset na I want to worship the Lord. Na kay Lord lang yung kay Lord lang ako titingin. Dami ko struggles ngayon pero sige, pag-pray ko lang to kay Lord. Wala na kayong kapareho mindset sa mga bahay niyo. I think this will be it. Ito na yun. And maybe madadagdagan pero the point is, mapaisip ka, napunta ako sa lugar na ito, paano kaya nangyari? Eh, yung surroundings sa pinapalibutan ko, mga katabi ko nga minsan sa, ano, hindi mga katabi nyo kasi kayo kayo magkakatabi. I mean, yung iba dun lalakas magbura, yung iba dun ganito ganyan, yung iba dun kakaiba yung ano, mindset. Pero paano ako napunta sa lugar na to? Doon ka mapapaisip na God provided a way kung saan tayo lahat mas nakarating dito. Hindi lang kayo yung na-amaze kung paano tayo napunta sa lugar na to. Kahit kami na-amaze because wala talaga sa realization namin. Actually, pinabalak lang namin house church lang kami, comfort namin. Sa bahay lang talaga ang church. Pero nandito kami ngayon sa isang community ng barangay as in labas na labas sa daanan ng tao. Naririnig yung mga boses namin every time na magsasalita kami. Papayag ng salita ng Diyos, nag-worship kasama ninyo. At ganun din. Yung amazement na meron kayo, paano tayo dinala ng Diyos dito, same amazement din namin. Lahat yun, nangyari because God provided the way para sa bawat isa sa atin. And this will be a challenge for you since lahat tayo is tinawag dito. As I said, nung huli ako nag-preach dito, darating yung time na hindi na lang tayo to. Because another generation, yung mga, mga bago kayong classmate na pwede nyo ma-invite, at may mga bago akong estudyante na pwede kong ma-invite. And that will be another settings ng culture tayong babaguhin because alam niyo naman, grade 8, grade 9 kung may nahawak, kung maliit kayo, mas maliit sila. Kaya <laughs> eh, itim yung pinakamalalaking bulas na ng grade na naturoan ko yung ano eh, batch na nila Aldrin kasi yung batch nila Aldrin lahat yun nag-stay sa bahay, nagsilaki yan. Kasi kumakain lang, walang gising ng maaga, etc. Di ba? Nung module is slept up, so nung dumating sila sa school, malaking dula sila. Nung dumating kayo, nalilitan ako sa inyo eh. Pero nung dumating yung mga grading niya yun, yung kapatid nga nito, nagtataka sa kapatid niya. Talagang cute size. <laughs> so, if dati sila ngayon, as in, mas magiging kuya talaga yung, kasi laki lang sila ngayon, no, ni JC, mga grade 8 namin ngayon. Kasi laki ni JC. Ganun na ganun lang yung size nila. So, magiging ate at kuya kayo. So, paparanas niyo sa kanila kung paano kayo tinatch o paano kayo hinipo ng Panginoon sa lugar na ito. Sana kapag dumating sila, paranas niyo din sa kanila kung gaano kabuti yung Panginoon para sa buhay nila naman nakara- nakapunta sila dito at maaaring makaranas ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan natin at sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So in that, I will want to end yung service natin sa prayer. Let's close our eyes once again, we are so thankful to you sa umagang ito. And this will be another month, another schedule na po. Another struggles, another subjects, another teachers, another classmates na pwedeng maka-influensya sa mga buhay namin. But Lord God, hayaan niyo po na ibigay namin yung mga bagay nito sa inyo. Mga bagong struggles na kinakaharap namin, bagong bagong way sa buhay namin. Hayaan niyo po, Panginoon Diyos, na kayo kayong siyang lumakad at kumilos sa mga buhay namin. Kung paano kayo kumilos para matagpuan namin yung lugar na ito at makilala kayo. Kumilos kayo patuloy muli sa amin. Nasa pamamagitan namin is naibigay din namin yung pag-ibig ng Panginoon Diyos sa buhay namin, sa mga bagong darating at sa mga invite namin para makasama namin sa pagbuhay. Panginoon, hayaan niyo po na kayo yung patuloy na kumilos, kayo yung patuloy na gumawa. Lord, as we pray together na uh, magdala pa or maka, magkaroon pa kami ng iba pa mga kasama sa simbahan ito, kayo po yung siyang patuloy na gumawa ng paraan paano namin sila may invite. Lord, help us because kung kami lang yung kikilos, hindi namin ito magagawa. At hayaan niyo po, Panginoon Diyos, na at nakapagtulungan kami sa inyo. Paano ninyo ihipuin yung puso ng bawat makakausap namin classmates, students, kayo din po yung siyang patuloy na kumilos sa buhay nila para madala namin sila at makasama sa tagpuan. Oh Lord God, we are so thankful to you sa pamilya na meron kami ngayon sa tagpuan na ito. We are so thankful to you and we are so blessed na nakasama namin yung bawat isa dito sa loob ng simbahan na ito. Nakakasama namin sila ng umawit, nakakasama namin sila ng makinig ng salita ng Diyos, nakakasama namin sila na tumugtog, nakakasama namin sila na kumain sa pagkainan kasama presensya ninyo Panginoon Diyos. Kaya salamat muli Panginoon sa tagpuan na ito. Maraming salamat sa bawat isang kasama namin dito, sa mga kapatid namin, kaibigan na kasama namin sa tagpuan na ito. We are so blessed, O Lord God, na sila ay nasa aming lugar, sila na nakasama namin araw-araw this Lord, kaya niyo pinitaas namin ito sa pangalan ng ating mabuting Panginoon na si Jesus. Amen and Amen. So, happy lunchtime guys. Happy time and enjoy niyo yung ating foods. Kuya, ano sound 3. Oh, man. Kasi may nag-music po sa akin. Ah. Actually, pinatala namin kay Uton. Ano yun? Yung card daw. Ay, sorry. Siguro yung ano ko, ano yung alin yung kaklase ko na rin ako kasi diretso pa ang practice Sige, sir, mo sa lang Sige, bumili ko na lang. Pag hindi kayo busy, mag-chat na kayo sa akin. Dito na lang. Kaya waiting ako sa akin. Number. Number. 45. Ito ko na yung gas. Kapag ano? Ah...